Bai, hori da Filipe Aramendi duzen erekin, eta erran bezala iruz den artean burua gertu da, lehen itzuli honetan, euneko kakotx laro goita lortu du Filipe Aramendiren ezerrendak, eta ondotik Gabilanek euneko goita behatzikako iruro goita meretzi, eta estu estu, gibeletik eh, etxe barna jaunak eh, lortu ditu e, eh, ogoita behatzi, euneko ogoita behatzikako ogoita emezortziko emaitzak. Filipe Aramendi zorionak lortu dituzten emaitzaren zat, testu inguru aski berezionetan lortu duzue le, buru izatea lenitzulionetan, lehen uh, eh, impresioak? Bai, eh, pozik, baina bon, eh, pozuri pixkat uh, nola ezan, uh, istura alde batekin are jatua zenta ezan bezala, eskunde hauk testu inguru uh, berezi batean iragaiten ari dira. Uh, pentsatzen dut ikusiz uh, zer egoeretan ginen uh, antzes gobernamenduak obe izango zuela bederen boz horiek gibelatzea, Zenta gertatzen dena da, orain eh, ez dakigu bat ere zea gertatuko den bigarren itzuliari buruz. Ja egiten alko den, eh, ikusiz eh, ze neurri hartuak diren uh, Estatu Frantzesa mailan, uh, koherentzia segitzen bada, gaizki ikusten dut nola bigarren itzuli hori uh, sortziegunen buruan egiten alko den. Eta ez balin bada egiten, uh, horrek erenaiko du, uh, iduriz, dena berko dugula zerotik hasi, oran ez dakit ja zinez emaitza ona ona den alere. Bon, alere positiboa, positiboa guretzat, eh? eh lehen aldia da, eh, neustez, eh, ara guk egin dugun zerrenda irekiunek oinbeste gunean e, emaitza ona induela, Oban bai, pozik, baina orain ikusi behar, alere ondoko horrenetan zer gertatuko den. E, ara, hauk ja burura, burura inoera emango diren edo ez. Hala, ikusiko, ogan, uh, eh, biskat pozori berritzere janango dut uh, tristura batekin alde batetik. Tristura alde batetik, gibelatzea hobekio ikusten zenutela aipatu duzu, orain, bigarren itzuli agongo balit, uh, eh, etxe bagnen azterrendarekin bilduko zarete, edo oraindik uh, zakit, aliantza bat ikusten duzu, alde, Ba, hori, soberako izda, hortaz, aipatzeko, gorain bilduko gira, bilduko gira, itxoen godugu ere, ara, berriz, hastean eh, erraiten bezala, ja, ze informazio ateratzen den, bigarren itzuliari buruz, eta informazio horiek lortu eta ikusiko da, eta guk gure analaxiare egin behar dugu, eh, burua pixkat pausaturik, eta ikusiko onduko horrenetan, e, ja, zerri buruz joango giren. Ara, emaitzak eskutatzen ditugu, e, balduzu mezurik eh, gaurko egunez e, urruni, zabaltzeko. Bai, esker handiak gure, gure alde bozkatu dutenak, baina e, gure, gure zerrenda elgarrikin e, urruina berpiztu deitzen da. E, berriz ere, hauteskunde hauk bururaino joaiten balin badira eta gaurko emaitza bai balin badugu, nire nahi handiena izango da uh, elgarrekin, nahi baita denek elgarrekin uh, eh, erri hau berpia, berpiz, Uh, eh, Baina, ara, berritzere usteut gaurko nere lehen den, nola, nola egingo den, orain uh, kisia sanitarion taik uh, uh, zinez ongi ateratzeko eta pentsatzen dut ere, uh, hemen ukuñako eh, komertxanteri, eh, hauek ere gaurko neogiak aplikatu baituzte, denak dituzte eta hientzat ere galtzea hundiak dira. Oan zinez uste dut, uh, ara, posori berritzere dut pixkat neogitua, baita gaur hainbat jende dudan eta zegertatuko den, eta oieri dut ere pentsatzen uh, lehen lehenik.